2023 թվականի առաջին երամսյակում ականատես ենք լինելու ռիսկային զարգացումների Հայաստանի ու իր ռազմավարական դաշնակցի հարաբերություններում, կարծում է ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը։ Նա հնարավոր է համարում Հայաստանի ոչ միայն հապկից դուրս գալու հարցի քննարկումը, այլև ԵԱՏՄ-ի։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության գոտուց դուրս գալու քայլեր է ձեռնարկում։ Այդ համատեքստում ըստ Կարեն Հովանիսյանի հետաքրքիր շախմատային քայլ կարող է կատարվել Արցախի հարցում։ Եթե Հայաստանը որոշում է, որ որ ինքը Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից դուրս է գալիս, ապա հարավային Կովկասում միակ երկիրը, որը որ մնում է, դա Արցախն է, որը որ մնում է Ռուսաստանի ազդեցության գոտում։ Եվ կարծես թե այստեղ Արցախի դերակատարությունը Ռուսաստանի համար էլ ավելի պիտի բարձրանա, այսինքն իր ներկայացվածությունը ռազմական այստեղ էլ ավելի պիտի բարձրացնի։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանը պետք է շահագրգռված լինի Արցախում ռազմական ներկայացվածություն ունենալու համար։ Դա ունենալու է իր պատճառները եւ բերելու է իր հետևանքները եթե Հայաստանը վերջնականապես որոշի, որ դուրս է գալիս որոշակի առումով Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց, ապա Արցախը լիարժեք անցնելու է Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, որովհետև Ռուսաստանը շատ լավ է գիտակցում, որ հարավային Կովկասում միակ ուժը կամ միակ տարածքը, որտեղ որ ինքը կարող է ունենալ ռազմական ներկայացվածություն եւ ընդհանրապես որտեղից որ կարող է տարածաշրջանի մյուս երկրների նկատմամբ ունենալ ազդեցություն, դա Արցախն է եւ Արցախից է։ Որքանով է հնարավոր նման սցենարը, քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը այդ տեսակետը չի կիսում։ Այո, Հայաստանը հիմա ավելի բաց է խոսում դեպի արևմուտք կողմնորոշումը փոխելու մասին, բայց ինչքանով կարող է Արցախը այդ դերը զբաղեցնել։ Տեսականորեն իհարկե դա հնարավոր է, բայց գործնականում ես դրա հնարավորությունը չեմ, որովհետև ամեն դեպքում նախ այդ քաղաքականության նպատակներից մեկն է հենց այն է, որ Ռուսաստանը դուրս մղվի Արցախից, իսկ անդրանվանական կլինի, որ այսպիսի քաղաքականություն իրականացի, որ Ռուսաստանը ամեն դեպքում մնա։ Եվ երկրորդը, Ռուսաստանը հիմնականում փորձում է ավելի տեսած լայն հնարավորություններ ունենալ, բայց եթե Ռուսաստանը ոչ ոչ Հայաստանում, ոչ Վրաստանում, ոչ Ադրբեջանում ներկայացված չլինի, իսկ ներկայացված լինի միայն Արցախում, ապա կարծում եմ չէ, որովհետև Ռուսաստանի կողմից Արցախի խնդիրը դիտարկվում է որպես Հայաստանի հետ հարաբերությունների շղթայի մաս։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են Արցախի խնդիրը առանձնացնել եւ Ռուսաստանը, պես ասած, այդ մտածումները չի կիսում։ Եթե Հայաստանի ու Արցախի համար այս պայքարը ճակատագրական է, ապա Արևմուտքի ու Ռուսաստանի համար այն աշխարհակաղակական նշանակության պայքար է, ասում է Հրանտ Միքայելյանը, եւ պատահական չէ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին առանց Ադրբեջանի համաձայնության ԵՄ դիտորդների տեղաբաշխումը Լավրովը կոնտրպրոդուկտիվ հակաարդյունավետ է համարել։ Արևմուտքը փորձում է ամեն ինչ անել, որ Ռուսաստանին դուրս մղի այս տարածաշրջանից, Ռուսաստանն էլ ամեն ինչ անում, որպեսզի արևմուտքին թողնի, որ մտնի այս տարածաշրջան։ Իհարկե Հայաստանին այս բայդրությամբ ձեռնտու է, որպես ինչքան հնարավոր է միջազգայնացվի այս իրավիճակը, իսկ վալ դեպքում Ռուսաստանին ձեռք չի տալիս, որ լրացուցիչ դիտորդները ներկա լինեն։ Այդտեղ իհարկե հարց է թե ինչքանով վալ դիտորդական առաքելությունը կարող է ամեն ինչ փոխել սահմանում եւ այլն, բայց դե դա հնարավոր չի ակնկալել, որ միայն մի գործիքով, վալ դեպքում դիտորդական առաքելությամբ հնարավոր է ամբողջությամբ ինչ որ իրավիճակը փոխել։ Սա գործիքակազմից մի մասն է, բայց պետք է հաշվի առնել, որ այո, Ռուսաստանի եւ Իրանի դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ լրացուցիչ փոխվելու է, եթե ԵՄ ներկայությունը ապահովելու է, այդ թվում ռազմական կամ կիսարազմական ներկայությունը ապահովի Հայաստանի միջոցով հարավային Կովկասում։ Այսպիսով ոչ միայն ծաունի տեսականորեն դրական կողմներ, այլ նաև բացասական կողմներ, որովհետև եղած գործընկերային համդաշնակցային հարաբերությունները կարող են տուժել դրան։ Այս հարցը ըստ քաղաքագետի միանշանակ պատասխան չունի եւ ամեն ինչ կախված է Հայաստանի վարած քաղաքականությունից։ Երկու հայկական պետությունները Հայաստանը եւ Արցախը կարող են այդպիսով հայտնվել ազդեցության տարբեր գոտիներում։ Արցախի պարագայում Կարեն Հովանիսյանի խոսքով դա արդեն տեսանելի է։ Ես կարող եմ այսպես ասել, որ արդեն կարծես թե հայտնված են եւ ճիշտ է Հայաստանի դեպքում դա այդքան էլ ակնհայտ չի, բայց արդեն պարզ է, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա այդքան էլ մեծ չի այս փուլում։ Նույնը կարող եմ ասել Ադրբեջանի դեպքում որոշակի հարցեր, որոնք այսօր կան Արցախում, շատ հանգիստ կարգով կարող էին լուծվել, եթե իսկապես Ռուսաստանը ազդեցություն ունենար Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանի ցավալապաշտական նկարտումները հաշվի առնելով հնարավոր է նման կանխատեսումներ կատարել, ինչպիսի կլինի Ադրբեջանի արձագանքը եւ կգնա արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտի նման քաղաքական զարգացման դեպքում։ Կարեն Հովանիսյանը պատասխանում է կոնֆլիկտի չի գնա միանշանակ, բայց դեպքերը Ռուսաստանը ես կարծում եմ այնպես կդասավորի, որ ուզած թե չուզած ստիպված է լինելու համաձայնվել Ռուսաստանի հետ։ Բոլոր տեսակի հայտարարություններ Ադրբեջանի կողմից, Բաքվի բռնապետի կողմից, որ կատարվում են, եւ դրան համարժեք հայտարարություններ առաջին հայացքից չկան, ես կարծում եմ, որ պարզապես այդ հայտարարությունները, այսպես ասած, արխիվացվում է Ռուսաստանի կողմից, որովհետեւ հետագայում իր ռազմական ներկայացվածությունը Արցախում լեգիտիմ մասին հենց այդ արխիվացված հայտարարություններով։ 2025 թվականը սա երի հետևում չէ եւ երբ որ արդեն Արցախից դուրս գալու հարցը դնի Ադրբեջանը, վստահորեն կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանը հենց այս արխիվացված նյութերն է Ադրբեջանի դեմը դնելու եւ հենց այս սրանով է պատի դեմ կանգնեցնելու Ադրբեջանին։ Առանց ռազմական բախման էլ Ռուսաստանին հաջողվելու է չեզոքացնել Ադրբեջանի ազդեցությունն Արցախում, կարծում է Կարեն Հովանիսյանը, Սրփու Իվանյան, Արցախ լրատվական։